نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau biyu ga watan ramadan 38 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan biyar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin surati maryam da wannan shine majalisinmu na biyu a gabanin muji karatun ayoyin wannan sura za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da addu'ar annabi yunus a.s. lokacin da yake cikin cikin kifi a cikin teku addu'ar da ya yi la'ilaha illa ta subhanaka ni kuntu min zalimi shi yake tambaya cewa shi wannan shi ne zikirin da ya rika yi lokacin da yake cikin wannan kifi har Allah ya fitar da shi ko kuma akwai wasu addu'o'i da ya yi to abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu shine wannan ita ce addu'ar da yayi Allah bai sanar da mu wani tasbihi ba ko addu'a sai wannan tasbihi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin wannan ita ce addu'ar da Allah da da Allah subhanahu wataala ya gaya mana annabi Yunus ya yi kuma Allah ya ansa masa ya kubutar da shi daga wannan bala'i da yake ciki fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad da al-Hakim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa da'wata da'wata dhinnun إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يبدع بها عبد مسلم في شيء إلا استجاب الله له alaihi wa alihi wasallam ya addu'ar annabi yunus ma'abocin kifi lokacin da ya roƙi Allah ya kira Allah da ita yana cikin kifi ya ce la ilaha illa anta subhanaka babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min adh-dhalimin lalle na kasance cikin azzalimai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani musulmi da zai roki Allah da wannan face a cikin kowane abu ne face Allah subhanahu wataala ya ansa masa a wasu ruwayoyin ma abiha biha makrubun illa farrajallahu an babu wani da yake cikin bacin rai ko damuwa da zai roki Allah da wannan face Allah ya yi masa har wani sahabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama aliyunisa hadha khassa am lana amma ce wannan addu'ar ko wannan falalar ta keɓanci annabi yunus ne shi kaɗai ko kuma har da mu gaba ɗaya nabi ya amsa masa cewa falala ce ta kowa da kowa baka ji ba inda Allah subhanahu wataala ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin muka amsa masa kuma muka kubutar da shi daga wannan damuwar kuma haka muke amsawa mu'minai haka muke kubutar da mu'minai haka dukkan wanda yake cikin damuwa ya lazimci wannan tasbihi da zuciya daya da mai da al'amari ga Allah ubangiji subhanahu wataala zai yayi masa tambayarsa ta biyu game da istikhara cewa yana neman zaɓi akan abubuwa hudu ko biyar to shin a cikin addu'a ɗaya ce zai shigar da waɗannan bukatu nashi ko ku kowace sai ya yi mata wato tata addu'ar tata istikharar sai kuma ƙarin bayani game da ita kanta istikhara istikhara shi ne ba wa Allah zaɓi yayin da wani abu yake gaban musulmi zai aikata to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantar da sahabbansa istikhara a cikin al'amuransu kamar yadda yake karantar da su surorin alkur'ani kamar yadda ya zo a cikin sayar bukhari hadisin jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yu'allimuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-istikharata fi umurina kama yu'allimuna surata min al-qur'an yana sanar da mu koyar da mu yadda zamu istikhara zamu bawa Allah zabi cikin al'amuran mu kamar yadda yake koyar da mu karatun surata ta al-qur'ani ce idan ɗayan ku wani al'amari ya shiga gabansa ya himmatu ya kudurin zai yi wani aiki annabi ya ce to yayi raka'a biyu ba na farilla ba wato ya yayi raka'o'i biyu na nafila sannan sai ya yi addu'a Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al'azim اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فإنك wa ولا أعلم وتقدر ولا تقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فيسره لي ثم قدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأبتلي لخير آه، حيث كنت ثم ردني به أو حيث كان ثم ردني به ya ce ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wato in kai raka'a biyu kai sallama sai kuma ka daga hannu kai waɗannan addu'o'i ka ce ya ubangiji ina baka zabi da iliminka astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ina neman iko da kudurarka wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalarka mai girma fa innaka ta'lamu wa la a'lam fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu kai ka sani ni ban sani ba kai kake da iko ni ba ni da iko kuma kai ne masanin abin da yake koye ci ya ubangiji idan ka san wannan al'amari sai ya ambaci sunan abin da yake bukata sai ya ambaci bukatarsa kasuwanci ne a aure ne zai yi ko ma menene zai yi sai ya ambace shi a lokacin sannan ya ce ya ubangiji in ka san wannan al'amari alkhairi ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ya ubangiji ka sauƙaƙe min wannan al'amari kuma ka ƙaddara min samuwarsa ka ƙaddara min shi kuma ka sauƙaƙe min shi idan kuma ka san wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ya ubangiji ka raba ni da shi ka raba shi da ni kuma ka musanya min da wanda ya fi shi alkhairi sannan ka sa min yarda da wannan abu da gamsuwa da shi wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai istikhara zai faɗa kuma a kowane al'amari idan yana da abubuwa sama da ɗaya to kowane zai masa istikhararsa zai raka a biyu ya yi istikhara a kan wani al'amari idan akwai wani masu ma ya musu raka a biyu ya masa istikhara ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi zaɓi babu maganar cewa zai gani a mafarki kamar yadda wasu ke zato wato zai ga a mafarki ko an ba shi abin ko ya samu abin ko an ce an zaɓa masa abin a'a wannan duk ba kai dai ka in abin mai alkhairi ne Allah ya hore maka shi abin ya sauƙaƙa maka hanyar samunsa kuma ya sa maka gamsuwa da abin wanda shi ne ita ce addu'a da kai idan har Allah ya zaɓa maka wannan abin to sai ya hore maka samunsa sai kaga idan akwai wasu matsaloli da suke hana ko za su hana ka samu ubangiji ya kawar maka da su sai kaga hanyoyin samun abin suna ta ƙara buɗe maka sannan kuma ka ji gamsuwa da abin idan kuma abin ba alkhairi ba ne to sai ka ga al'amuran kuma suna ta ƙara tsanani suna ta tsananta hanyoyin samun abin suna ta ƙara toshewa ƙarshe ka rasa to wannan rashin da kai shi ne alkhairin da haka ka roƙa in abu mai kyau ne allah ya baka in ba mai kyau ba ne allah ya raba ka da shi ya raba ka shi da kai to sai allah ya raba ka da shi to ba mai kyan ba ne ubangiji bai zaɓa maka shi ba wasu suna cewa za ka ji kana son abin to nan za ka ji kana son abin daman shi ne abin da ya tuko ka har kake istikharar rai saboda haka don ka ji ka ci gaba da son abin wannan ba shi ke nuna cewa an zaɓa maka shi ba daman can ai kana da son abin tun kafin ka istikhara saboda haka wani abu ne a ranka ka ci gaba da ji ka roƙi Allah ya baka ya gamsar da kai ya sauƙaƙe maka idan har waɗannan abubuwa sun samu to shikenan Allah ya zaba maka idan kuma ba su samu ba to kai hakuri Allah subhanahu wataala ya ya fahimci cewa ya san cewa wannan abun ba alkhairi ne gare ka ba shi yasa bai baka ba sai kai wa Allah godiya akan wannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai musanya maka da wanda ya fi shi alkhairi kamar yadda ka roka ana iya maimaita istikhara akan wani al'amari sau biyu ko sau uku an ruwaito abdullahi ibn zubair ya kasance na yin istikhara sau uku wasu sun shigar da wannan karkashin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya addu'a yakan maimaita ta sau uku kana idza da'a da'a thalathan kace to wannan ma addu'a ce to haka dan ya maimaita ta sau uku babu komai ah, sai wanda mai tambaya akan sujud sujudu tilawa ya jero tambayoyi guda tara don akan sujudar tilawa shin za a iya yin sujudar tilawa sai an yi alwala ko ba sai an yi alwala ba a wurin jumhur da yawa daga cikin malamai sun shardanta wa sujudar tilawa abinda suka shardanta wa sallah wato kamar yadda in za ka yi sallah sai ka yi ɗahara kana da alwala ka fuskanci alkibla sannan za ka yi sujudar tilawa to wasu da yawa daga cikin malamai haka suka ce wasu daga cikin malamai sun saba ma wannan suka ce ba sharaɗi ba ne sai kana da alwala kuma ba sharaɗi ba ne sai ka fuskanci alƙibla saboda su judu tilawa ba ita ce sallah ba sallah wata hai'a ce sananniya keɓantacciya wacce take fara da kabbara harama ta ƙare da sallama ita ce sallah tahrimu har takbir wa tahlilu har taslim wadda ita ce sallah judu sahawi afwan sujudu tilawa ba haka take ba ba ta da kabbara harama kuma ba ta da sallama da ƙarshe don haka ba sallah ba ce don haka za ka iya sujudu tilawa kana magana za ka iya sujudu tilawa ba tare da kana da ɗahara ba saboda hadisin da ya tabbata na abdullahi dan umar ke cikin sayo bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya kasance yana karanta mana alkur'ani idan ya zo kan ayar sujada sai ya yi sujada sai bi sujada ba duka wanda yake halartar wannan majalisi ba ne ko da yaushe yake zuwa da alwala kuma ba a taɓa samun wani nassi da ya ce annabi sallallahu alaihi ya umarce su da alwala ba yayin da za su yi wannan sujjada tare da shi kaga wannan ya nuna ashe ba dole bace alwala in kana da alwala walillahi alhamd dama ana san ambatan Allah cikin tsarki wannan abu ne mustahabbi idan baka da alwalar wannan ba zai hana ka kai sujudu tilawa ba sannan suna kana iya yi kana fuskantar alƙibla ko baka fuskantar alƙibla kamar da ka samu daga wasu daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar malamai suna kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm ya je karshenta yi sujjada musulmin da suke tare da shi a gurin duka suka yi sujjada har da mushrikai duk suka faɗi suka yi sujjada sai mutum ɗaya ne ya ki faɗuwa ya ebi ƙasa ya kai goshinsa to malamai suka ce kaga anan tsayo suke sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'ira suna sauraron domin yayin da ake sauraron mutum kamar yadda kuke da'ira haka wasu suna kallon gabas wasu suna kallon kudu wasu arewa to haka za a kasance lokacin da ake sauraron mutum yana jawabi to aka ce duk sun faɗi sun yi sujjada kaga ba su ne suke kallon alƙibla ba kuma ba a gaya mana cewa duk sai da suka juya suka kalli alƙibla ba shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sanda yake wannan jawabi babu wani nassin da ya nuna cewa yana fuskantar alƙibla sanda ya yi shi don haka da ya tashi yin sujada ya juyo ya kalli alƙibla sanda ya sujada sujudar tilawa din to wannan duk shi yake nuna cewa ba sharaɗi sharadi ne sai an yi waɗannan sannan cikin tambayoyinsa akwai maganar na haɗe wasu tambayoyin duka daga cikin bayanai na zai ji an soshinsa ba sai na bi su ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba da yadda ya rubuta sannan kamar yadda ya ji annabi ya karanta ya yi sujjada sannan waɗanda suke saurarensa sahabbansa su ma sun yi sujjada tare da shi shi kaga mai sauraren alkur'ani shi ma zai yi sujjada yayin da aka zo gurin sujjada idan an karanta mai karatun ya yi sujjada shi ma zai yi sujjada ba sharaɗi ba ne sai mai karatun ya yi sujjada zai yi yana iya yi ko da mai karatun bai yi ba wannan ba muna maganar a sallah ba muna maganar wajen sallah saboda haka shi ma mai sauraro zai yi sujjada sannan ita sujjadar ba wajibi ba ce sai na umar wanda ya zo cikin sayo muslim ya karanta a suratun nahal ya yi sujjada mamu waɗanda suke bayansa suka yi sujjada ya karanta ta amin bari ya sauko yi sujjada mamu suka sauran masallata ko mahalarta wurin suka yi sujjada sati na gaba ya zo ya karanta bai yi ba shi da yake gaya wa mutane wannan sujadar ba a farlanta mana yin ta ba wato ba a wajabta yin ta ba idan wanda ya ga dama ya yi to yana da falala wanda kuma bai yi ba to ba shi da laifi saboda haka ba wajibi ba ce sannan ya yi tambaya game da tahiya to akwai tahiya da sallama babu tahiya babu sallama don ba sallah ba ce sannan in zai yi kabbara ko ba zai kabbara wannan sabani ne akwai ruwaya da ta zo cewa annabi ya yi kabbara amma ruwaya tana da rauni sauraka nan akwai sabani wajen malamai cewa akwai kabbara ko ba kabbara wasu suna ganin zai yi kabbara domin kabbara tare take da sujjada wasu suna ga sujjada da zai yi da babu nassin da ya zo ya inganta da batun kabbarar idan mai sallah ne fa ya tabbata cewa a cikin sallah cikin kowane alkhaft wa rafa akwai kabbara sanda ka dago ko ka tafi kana kabbara saboda ka yayin da mai sallah zai sujjada abin da zai yi kabbara don ba haka ba waɗanda suke nesa ba sa ganinsa ba za su san me ya faru ba za mu ci gaba da karatun bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا الله سبحانه وتعالى يتي كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا wannan ambatan rahamar da ubangijinka ne yayi wa bawansa zakariya iznada rabbahu nidaan khafiya yayin da ya kirawo ubangijinsa ya roƙe shi a asirce qala yace rabbi inni wa al'azmu minni ya ubangiji na kashina yayi rauni kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba kaina yayi fari fat da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ban taba zama tababbe ba game da addu'arka ya ubangiji na game da roƙanka ya ubangiji na wa inni khiftu al-mawali min wara'i kuma ni naji tsoron magadana ko dangina na ji tsoron dangi na min wara'i a bayana wa kana timra'ati akiran kuma matata ta kasance bakarara ce fa habli min ladunka waliya don haka kai min kyautar da majibincin al'amari na daga wajenka ni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma ya gada daga iyalan annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya kuma ya ubangiji na ka sanya shi ya zama yardajje ni annabi zakariya kamar da muka fara bayani a jiya annabi ne daga cikin annabawan banu isra'il wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu bautar Allah masu isar da saƙon Allah da karantarwa yana jagorancin banu isra'ila a wannan lokacin girma ya same shi shekaru suka zo masa ga matarsa kuma ba ta haihuwa ba ta taɓa haihuwa ba saboda juya ce ba ta haihuwa ya kuma kula cewa tafiya ta yi tafiya ba mamaki a kowane lokaci ya koma ga Allah sai ya fara tunanin idan ya koma ga Allah ya bar mutanensa wane ne zai ci gaba da kula da su domin a yadda ya gani bai ga alamar cewa akwai wani wanda zai iya musu jagoranci irin wanda ya yi ba ba mamaki bayan ya tafi al'amura su zo su lalace taɓarɓare su koma shashanci maimakon bautar Allah da ya ɗora su a kai to sai fara tunanin ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya bashi wanda zai samu tarbiyya wanda zai gaji abinda Allah subhanahu ta'ala ya bashi na ilimi da hikima ya ci gaba da jagorancin al'ummarsa kada ya basu su lalace Allah subhanahu wataala anan yake ce mana izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa annida shine raf'u sauti bil iqbal ka ɗaga muryarka kana cewa wani ya zo kana neman wani ya fuskanto ka ya juyo gare ka shine ake kira ni da da hausa muna cewa kira Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ne suka ce mun jiya ubangijinmu bai kira yana kira zuwa ga imani yana kiran mu cewa mu fuskanto mu saurare shi mu yi imani da ubangijinmu fa'amanna muka yi imani wanda Allah ke cewa nudu an tilkumul jannat wa an bima kuntum aka kirawo su aka ce wannan ita ce aljanna da aka gadan muku da ita saboda abinda ku kasance kuna aikatawa to anan annabi zakariya ya roki ubangiji ya roƙi ubangiji shin ya ɗaga muryarsa kamar yadda kalmar nida take nufi a kalmar nida takan zo da wannan ma'anar takan zo kuma da ma'anar ya roƙi ubangijinsa tare da ganawa da shi shi ya sa a gaba Allah ce an hafiya. addu'a ce a asirce kaga ba ya ɗaga murya ba ne saboda wanda yake kira ba kurma ba ne ba bebe ba ne ba wanda yake baya tare da shi da iliminsa bane da jinsa wanda yake kira yana kusa da shi yana tare da shi yana jinsa yana ganinsa yana sane da halin da yake ciki to ya yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ɗa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mana yadda ya yi addu'ar ya sifanta mana cewa nida'an ne khafiya ya kira Ubangiji ya roƙe shi a asirce me yasa ya roƙe shi a asirce malamai sun yi ta bayani daban-daban wajen fito da hikimar da ta sa zakariya ya roƙi Allah a asirce wasu suka ce saboda ya tsufa ne ba zai iya daga miliyarsa ba shi yasa yayi ya yi ƙasa-ƙasa da miliyarsa to wannan maganar ba a ɗauka ba ce bai yi tsufan da ba zai iya ɗaga miliyarsa ba ba kuma abin da yake nuna cewa tsufansa ya kai yadda ba zai iya daga murya ba wasu suka ce ya yi haka ne likaunihi da anir riya saboda ya fi zai fi nisanta shi da gariya. fa inna allaha ya'lamu al khafi ya'lamu al-qalba an wa yasma'u as khafi Allah yana sane da zuciyar da take tatacciya tsabtatacciya haka nan yana sane da yana jin sautin da yake ƙasa-ƙasa wanda yake a boye kamar yadda qatada ibnu da'ama rahimahullahu ta'ala ya faɗa saboda haka ne wasu malamai suka ce mustahabbi ne gabawa yayin da yake addu'a yake kiran ubangijinsa yayi ƙasa-ƙasa da muryarsa ba a addu'a ba ma kowane aiki idan bawa zai iya yin shi a koye a asirce Matuƙar dai aikin nan wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da shi don ya tsarkake masa zuciyarsa to ya yi shi a asirce ya yi shi a koye addu'a wani abu ne wanda yake ƙara nuna matsayin bawa a gurin ubangijinsa yayin da zai yi addu'a a karɓa to wannan yana nuna matsayinsa a gurin Allah subhanahu ta'ala wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la lalle in ya roƙi ni sai na bashi lalle in ya nemi tsari na sai na tsare shi yayin da bawa ya kai wannan matsayi da ubangiji har yake rantsuwar cewa in har zai roƙi ni sai na bashi ubangiji ya rantsuwa cewa wallahi in ya roƙi ni sai na bashi wallahi in ya mu tsari na sai na tsare shi wannan ba karamin mataki bane mataki ne na manya-manyan waliyan Allah ce wala yazalu ar-rajulu wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa allati yamshi biha wa allati yabtashu biha wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna kaga ashe mataki ne da ya wuce matakin ko waɗanda irin bayi ya kai mataki ne na bayi waɗanda suke ƙololuwa al-muqarrabuna al ya wuce mataki na al-abrar ya kai mataki na al waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tana yiwa kaga mutum birin gitsatsa haka da shi ba mai wata kama mai ban sha'awa ba rubba ash'atha aghbara badfu'in 'ala al-abwab Lau aqsama ala Allah la gashi nan idan yazo guri ba a buɗa masa hanya ya wuce ana ma tutture shi saboda ana ga bai isa ba Allah ya ce annabi ya ce da zai yi wa Allah rantsuwa ya ce wallahi sai Allah ya yi kaza to kuma sai Allah ya kubutar da shi ya yi wannan abu to kaga ashe matsayi ne addu'a idan mutum ya yi ta a asirce to kamar yana ɓoye wani matsayi ne yayin da Allah ya ansa masa to kamar kai ya ɓoye wani matsayi ne da baya so ya nuna kansa shi cewa wani ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai wa khufiya kuma a boye a asirce Allah baya san al-mu'tadina masu ƙetare iyaka masu wuce gona da iri wajen addu'a kalmar tadarro a tadarro daga zar' ne idan dan abin nan ɗan maraƙi ko eh, zai sha nono wajen wasa zai kaga ya sunkuyar da kansa ƙasa ya gurfa da ya sa abin nan dinsa guyoyinsa a ƙasa to daga na aka samu zarro, yayin da bawa zai gurfana a gaba ga ubangijinsa Allah yana cewa ku gurfana a gaba ga ubangijin ku kaskantar da kanku kamar yadda dan dabba yake kaskantar da kai yayin da zai sha nonon mahaifiyarsa to kuma ku kaskantar da kanku ku gurfana a gaba ga ubangijinku yayin da kuke roƙonsa qul man yunajjikum من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين شوانيني يكي كتدكو daga dufan tudu da na ruwa da na teku tad'unahu kuna roƙonsa tadarruan kuna masu kaskantar da kai wa khufiya kuma a boye a asirce kuna cewa na in anjana lalle tabbas in ya kubutar da mu daga wannan damuwar da muke ciki da minash shakirin lalle zamu zamo daga cikin waɗanda suke masu godiya ga Allah shi yasa aka kafa hujja da wannan ayar iznada rabbahu nidaan khafiya malamai suka yi hujja da ita akan cewa mustahabbi ne yayin da mutum zai yi addu'a yayi ƙasa ƙasa da miryarsa domin Allah ya yabi zakariya da yayi wannan anan Allah ya ambace shi ne da fuskar yabo iznada rabbahu nidaan khafiya yayin da ya kira ubangijinsa amma a asirce duba yadda wannan ta sa ya samu ubangiji da ya tashi yabansa ya kira shi da abd zikiru rahmati rabbika abdahu abdahu wannan ubudiyya ce sharaful ubudiyya ne ubudiyya ce bi ma'ana abidin lillah wa laysa bi ma'ana mu'abbad ubudiyya ce na cewa shi mai bautar Allah ne tare da yana so yana jin daɗi yana ƙauna ba wai tare da ya zama tilas ya bautar ba wannan ta sa ya samu wannan sharaf har ya zama abd ka zama bawa ga Allah ɗaukaka ce amma aka jingina ubudiyarka ga wani Allah to an ƙasƙantar da kai shi sa annabi ya ce ta'isa abdud dinar ta'isa Abdul dirham saboda mai an jingina ubudiyarsa ga wani abu ba Allah ba amma wanda aka jingina ubudiyarsa ga Allah to an ƙara ɗaukaka matsayinsa ne annabi zakariya ya samu wannan daraja ya samu wannan ɗaukaka ubangiji sai ya beshi da cewa iznada rabbahu ni da ibn al-mubarak abdullahi ibn mubarak a cikin littafinsa az-zuhud da ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa da abu shaykh shi ma a cikin tafsirinsa kamar da yake cikin ad-durrul mansur sun ruwaito daga al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa laqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi ad-du'a وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية الحسن البصري رحمه الله تعالى yake cewa musulmi sun kasance yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al-hasan al-basri tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya rasu hijira tana shekara 110 yake cewa musulmi yana nufin waɗanda ya gani sahabban da ya gani ya ga wajen sahabbai sun kai 300 to so yake nufi da musulmi ya ce ya shahido na du'a suna matukar iya bakin ƙoƙarinsu wajen roƙon Allah wa ma yi su ma'ulahun saut amma ba za a ji su da suke addu'ar ba ba za a ji muryarsu ba in na illa hamsan bai na homo bai na rabbihim sai dai ka ji kawai suna raɗa tsakaninsu da ubangijinsu sautinsu ƙasa-ƙasa tsakaninsu da ubangijinsu saboda Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan yace saboda Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai kuna kuma wa khufiya kuma a asirce wannan shine ladabin addu'a da ake bukata yayin da zaka yi addu'a ka yi ta a asirce ba tare da kana daga ka ba shi yasa shi al-Hasan al-Basri kamar da Yunus ibn Ubaid yake cewa al-Hasan basri hatta al alkunutu yana ganin liman yayi al ba tare da ya daga murya ba min gairi rafi sautin sannan mamu waɗanda suka ji su ce amin yunus ibn Ubaid ya karanta wannan ayar ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya shi yasa shi imamu malik yake ganin alkunutu. a yi ta asirce imamu shafi'i yake ganin ai a bayyane ibn al-arabi almaliki rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa ahkamul qur'an yace imamu malik yana ganin a asirce alkunutu to a yi ta asirce imamu shafi'i kuma yana bayyana ta yake cewa waljaharu jahru afdalu amma ai bayyana al-qunutun shi yafi ce li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biha jahran hasba ma warada fi sahih saboda yadda yazo a hadisi sahihi a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne a bayyane kaga duk da kasancewarsa ba maliki har ma ya shahara da almaliki. wannan bai sa ya goyi bayan imamu malik ba akan abin da ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da wannan sai da ya fara kawo ya ce kana malikun yusirru bil qunut ko wa qad asarra malikun al qunut yace wajhara biha ash-shafi'i ko wajhara bihi ash-shafi'i yace wal jahru afdalu wasu malamai suka ce annabi zakariya alaihi salam ya koye wannan addu'ar tashi bai bayyana ta ba ya yi a asirce saboda ɗa yake roƙo ba a lokacinsa ba ya kai waɗansu shekaru shekaru sun tafi kuma a ji shi yana roƙon ɗa kuma ana ga ɗaɗin da wani al'amari ne na duniya a ji mutum kamar sa wanda aka san shi da bautar Allah da ilimi da hikima mai shekaru irinsa kuma a ji shi yana roƙon ɗa to sai zama abin magana ka ji mutumin nan tsofai-tsofai wai yanzu muka wuce shi wai addu'a yake wa Allah ba shi ɗa ka tuba ka ga shekaru saura kwana nawa wai yana roƙon ɗa to wasu malamai suka ce shi yasa ya yi a ɓoye ba wanda ma ya je shi suka ce ya yi a ɓoye saboda kada idan bai samu ba in ya samu wani lahil hamdun in bai samu ba asirinsa a rufe ba za a ce ya yi addu'a ba ya rasa ci ka duba mutumin nan yadda muke ganin shi bawan Allah amma ka duba ya yi ta roƙon Allah Allah ya hana shi suka ce shi yasa sai ya yi a ɓoye bai yi abin da za a yi ta surutu a gari ba cewa zakariya da tsufansa da matarsa ba karara wai yanzu yake roƙon Allah idan muka fahimci a ina ya addu'ar yaushe ya addu'ar Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء النبي زكريا شين يدعو كرينا مريم عليها السلام ما يفير النبي إيسى شين الله سبحانه وتعالى دنك رينانسا أهننسا كفلها زكريا Allah ya bada renanta ga zakariya to kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab duk sanda zakariya ya shiga wajenta a inda take dakin da take bauta wajada indaha rizqa sai ya ga abinci iri-iri kala-kala a gabanta ya ga abincin da ake samun sa a lokacin sanyi sai ganshi a lokacin zafi abincin da babu shi a irin ƴaƴan marmarin da babu su a irin wannan wannan gari sai ya ganshi tare da shi ta kuma ga ta anan take ba inda take zuwa wanda ya sa ya yi mamaki anna laki hadha ta yaya kike samun wannan sai ta ce masa inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab qalat huwa min indillah anna laki hadha qalat huwa min indillah ce yana wannan daga Allah ne Allah yana azurta wanda ya so ba tare da wahala ba hunalika da'a zakariya rabba zakariya ya ga wani abu na ban mamaki ashe Allah yana iya yin abubuwa ko da babu asibab asibab ɗin nan ba su suke haifar da abubuwa ba ba Allah ya sanya su amma bai danka komai a hannun sababi ba ana iya samun sababi wa ya takhallafu musabbab amma abin da yake sakamakon sababin kuma bai samu ba a wancan lokaci zamanin da shi zakariya ya rayu a zamanin falsafa ta mutanen girka ta cika gari an riga ana fassara komai da sabab cewa komai ka gani to abu kaza ne ya haifar da shi inda ba dan wannan abu ba abin ba zai samu ba har ta kai ma suna ga cewa Allah illatun iya. wato halittun da muka gani tare da mu halittar sama da ƙasa da abubuwan da saboda ubangiji illa ne ga'iya samuwarsa ce ta haifar da wannan abubuwan kamar yadda kasan wuta da zafi in aka hura wuta kana sa hannunka za ka ji zafin ba daga baya ne zafin yake haduwa da wutar wutar ita ke haifar da zafin a ce to haka samuwar duniya take yi da kaga kenan duniya ba ta da farko tun da an ce samuwar Allah shi ne samuwar duniyar kaga kenan ba ta da farko Za ka komai suna fassara shi da asbab kamar yadda yanzu muka zo muka kai ga wannan muke ko wato ake ko kokarin a koma ga wannan a manta da cewa akwai musabbibul asbab Allah shi yake sanya abu ya zama sabab yana iya samar da abin kuma sabab ya takallaf a kasa samun abu ga dalilin da zai sa a same shi kuma a rasa to wannan falsafa din ta yi riga ta yi kamari ta shiga jikin zukatan mutane to Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa ya nufi ya karya musu wannan kudurin da yake zuciyarsu su rika ganin abubuwa da suka saba wa abin da suka saba gani a al'ada saboda ka sai ga maryam bayan an haife tana zaune ga ta a cikin gurin da mace ce ba yawo take ba fita take ba amma gashi ana samun kayan abinci kayan marmari kala-kala a gurinta irin wanda ba a samu a garin ko kuma a lokacin ba a samun su to kaga anan an karya batun sabab to annabi zakariya alaihi salam tsufa ya kama shi matarsa ba bakarara sanda suna yara matasa ba su haihu ba saboda ita matsalar rashin haihuwa da take fama da shi da shi ko matsalar ya girma yanzu saboda ka kaga abu ne wanda a hankalce ba za a kawo haihuwa a gurin ba ita daman bakarara ce ko ma sanda yana matashinsa ba ta haihu ba ballantana yanzu bayan ya tsufa ita ma ta tsufa ga bakararanci ga tsufa ga tsufansa shi ma kuma su haihu to na nabi kariya sai ya ga wannan ga wannan Allah ya bata wani abu ba tare da sabab ba ashe sabab din nan ba komai ba ne? Allah zai iya bashi da kuma sannan an sadda ta bashi qalat huwa min indillah daga Allah ne kuma inna allaha ya man yasha'u bighairi hisab la iya baka ba tare da lissafi ba tare da wata wahala ba kawai ya ga dama ya baka haka kawai don haka ne ashe shi bai kamata ya ji ba ya fiddare daga samun haihuwa ba maganar tsufa da maganar matarsa karari ya ce Allah yana iya bashi shi ma min indillah kuma bai gairi hisab shi yasa Allah ce hunalika da'a zakariya rabba shi ma a nan a nan sai ya fara addu'a saboda ka sai ya fara addu'a Allah ka bani da na farko ga abin da ya ji daga bakin maryam Allah ya kimsa mata wanda ya ƙara masa ƙaifi na biyu albarkar gurin da Allah subhanahu ya yi wannan albarka a gurin da haka sai ya amfani ya ribaci wannan dama guda biyu damar waɗannan abubuwa da ya gani da kuma albarkar gashi Allah ubangiji ya kwararo wata rahamarsa a gurin haka shi ma sai ya roƙi Allah ya ce rabbi haɗe min ba zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya wannan addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ansa masa wasu ka ce Allah ya ce kiran nida'an khafiya saboda a cikin dare ya yi shi fi jaufin lai abinda duk ka yi shi a cikin dare tsakaninka ne da Allah shi ya sa babu sallar da ta kai qiyamul layli bayan sallar farilla annabi yana cewa afdalus salati afdalus salati ba'da al-maktub qiyamul layl salatul layl sallar da tafi kowace bayan sallar farilla ita ce sallar dare ita ce sallar dare saboda mai saboda tsakaninka ne da Allah kowa yana gida yana bacci ba ka tunanin wani ma in kana yi ya kwasa gida ya shigo ya ganka kana yi wani abu na riya ba zai shigo ba shi ya sa munafukai ba sa mai kiyamun laili ba a siffanta shi da munafici saboda ba sallaci ta munafukai ba su da yura'unan nas idza qamu ila salati kamo kusala yura'una an-nas kaga wanda sallar farillan ma yana yi dan ana ganin sa ne to ya kuma zai tashi kiyamul layli kiyamul layli sallah ce ba ta munafikai ba abu ne da zaka yi tsakaninka da Allah to sun ce saboda cikin dare yayi shi yasa aka kira ta nida'an khafiyya amma dai abin da yafi inganci kamar yadda al-allamatu shinqiti rahimahullahu yake faɗa cikin duk abin da malamai suka ambata dinnan ya yi haka ne domin ya fi nisan tashi da gariya shi yasa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa bada'ul fawaid ya ambaci fa'idojin da suke cikin asirta yin addu'a a asirce yin addu'a a ɓoye ya faɗi fa'idoji kamar goma ce na farko yin addu'a a asirce tana nuna girman imanin shi mai addu'ar kansa domin ya nuna cewa ya san ubangiji subhanahu wata'ala yasma'u du'a a khafi yana jin addu'a sa da yake a boye yasma'u sirra wa akhfa ya san sirri ya san abinda ma ya fi sirri koyuwa domin sirri ai ya faru akwai shi sai dai a asirce aka yi shi to Allah ya san sirrin kafin ma a yi shi ne wa abin da fi sirrin boyuwa saboda haka bai zama kamar wanda yake cewa inna Allah yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfaina ce Allah yana jin mu in muka fito muka bayyana amma in muka koyi Allah baya jin mu hadisi ne a cikin sahih al-bukhari hadisi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ijtama inda albayti qurashiyani wa thaqafiyun aw thaqafiyani wa qurashiyun wasu mutane uku sun hadu sun zauna a gindin Ka'aba cikin su akwai bakuraishi daya akwai mutanen Saqifa guda biyu ko kuma akwai qurayshawa biyu da mutumin Saqifa guda daya kathiratun shahmu butunihim qalilatun fiqhu qulubihim ce ga su da auki da teba amma kuma hankalinsu kaɗan ga teɓa ga hankali kuma ɗan kaɗan sai ɗayan yake cewa a tarauna allah ya sma'u ma na ku ya kuna zaton Allah yana jin maganar nan da muke yi suna mummunar maganar suna yin mummunan tanadi-tanadi da su yi na cutar da annabi sallallahu salam da sahabbai sai ɗaya ce kuna zaton Allah yana jin mu maganar da muke faɗa sai ɗaya ce yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfaina in mun fito mun faɗa a fili zai ji mu amma in muka yi yamu yamu muka yi ƙasa ƙasa da muryar mu ba zai ji ba sai ɗaya ce in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfaina in har in muka yi abin a fili zai ji to in ma muka yi ƙasa ƙasa zai ji shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin Allah ya ce wa ma kuntum me kuke bobboyewa kuke ta boye boye cewa kada an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum cewa sam'ukum jinku ba zai baka muku shaida ba ko ganinku ko kuma fatun jikinku a ranar gobe kiyama duk za su yi muku shaida za su shaida akan abin da kuke faɗa kuna zaton cewa Allah baya jin da dama daga cikin abin da kuke Allah yana jin ku cewa ai in sun yi asirci Allah baya jin zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum wannan mumunan zaton da kuwa Allah ne ardakum kuma shi ya halaka ku asbatu min al-khasirin kuka waye gari cikin asararru saboda ka yayin da bawa zai yi addu'ar sa a asirce ya nuna girman imanin da ke tare da shi na cewa Allah subhanahu wataala yana jin shi a kowane hali ya roƙe shi sana abu na biyu akwai ladabi akwai nuna ladabi ga ubangiji subhanahu wataala akwai nuna girmamawa ga ubangiji subhanahu wataala ka roƙe shi da murya ƙasa-ƙasa ba ka ɗaga muryarka kana ƙara ji ba wajen kiran Allah idan muka ga cewa hatta masu girma manyan mutane sarakuna ko masu milki idan da wani zai zo ya ɗaga miliyarsa a gabansu yana magana da su za su ce rashin ladabi ne ce sun yi rashin ladabi kuma za su nuna kyamarsa ce wannan ba shi da ladabi zai yi magana ba zai sassauta miliyarsa ba sai ya daga miliyar haka kamar yana kiran kurame za su sa a yi waje da shi to walillahi almasalul a'la saboda haka idan Allah subhanahu wa kana yasma'ul as-saut al-khafi fala yaliqu bihi bil adabi bayna yadayhi illa khafd saut idan Allah subhanahu ta'ala yana jin ka in kai kasa-kasa da miliyarka kaga ashe baya daga cikin ladabi ka daga miliyarka wai kai kana roƙon Allah abu na uku ya fi nuna ƙasƙantar da kai da khushu'i da nutsuwa gaba ga ubangiji wanda kuma wannan shine ruhin addu'a shine lubbin addu'a shine ruhinta yayin da zaka kaskantar da kai gaba gaba gaba ga ubangijinka domin al-khashi'u dhalil mai kaskantar da kai mai kaskantar da kai mai nuna nutsuwarsa gaba ga ubangijinsa yana roƙon Allah roƙo na miskini na bawa wanda yake kaskantacce wanda zuciyarsa ta karaya gaba ga ubangijinsa gaɓoɓinsa suka ƙasƙanta gaba ga ubangijinsa sautin muryarsa ta yi ƙasa-ƙasa har kai ka ce ma harshensa zai rika sarƙafewa ya kasa faɗar abin da yake so wannan babu shakka shi ne bawa wanda yake ƙasƙantar da kai gaba ga ubangiji lokacin da yake roƙonsa to yadda bawa zai yi ƙasa-ƙasa da muryarsa alama ce ta cewa ya cika da khushu'i da tazarru'i da Allah ce rabbakum tazarru'an wa khufiya sannan abu na hudu yana nuna isasshen ikilasi ka yi addu'a a asirce kamar yadda mu yanzu ba idan za a yi addu'a ma sai an yi gayya sai an sanar za a yi gangami za a yi addu'a a taru kowa a ba shi lasifika ya yi addu'a wannan ba ita ce addu'a ta sunna ba addu'a ta sunna wacce za a bayyana wurare ne ididdigaggu kamar yayin da za a yi addu'a eh, ta roƙon ruwa ko husufi ko sallar jana'iza ita ma addu'a ce ita ma ana fitowa a yi ta ai gangami a yi ta eh, ko a akan mimbari ya yi addu'a wani damar ibada ce jama'iyya ba a yi ta ɗaiɗaiku sallar jam'i ba a juma'a mutum ɗaya ba yayin ta damar sai an haɗu ko addu'ar ƙunuti liman ya ja mutane zai musu addu'ar kunuti annabi ya bayyana shi ma kaga ai wasu malaman cewa suke ya asirce yayi kasa kasa da fiyarsa to amma baya ga wannan ba a san cewa idan wani abu ya samu ba a yi gangami a yi taro sunan shi taron addu'a wannan wata sabuwar bida ce muka fito da ita Allah ya ganar da mu ka ce annahu ablagu fil ikhlas ya fi nuna ikhlasi wa ya zama mai ikhlasi mai yi don Allah bai idan a ce ya yi mawa na addu'a ba saboda haka wani nan ya rika tunawa da shi cewa da shi aka yi addu'ar ya yi an zaharar ghaib wanda annabi sallallahu ya fifita cewa addu'ar dan ka yi maka addu'an zaharar ghaib Allah yana karɓarta a cikin addu'o'in da ake karɓa wacce za ka yi wa mutum bai san kayi masa ba yayin da kake yi kai ma mala'iku na yi maka irin wannan addu'ar duk abin da kake roƙa masa na alkhairin duniya da lahira mala'iku suna cewa walaka misluhu walaka misluhu taka ko tasu wace ce a gaba addu'ar mala'iku ba ka haɗa addu'ar mala'iku saboda ka kayi an maka abin da ya fi naka abu na shida daga cikin abubuwan da ainihin ita addu'a a ɓoye take nunawa na amfani da fa'ida shine tana nuna kusancin bawa mai yin wannan ga ubangijinsa bawa akrab yake ga ubangijinsa mafi kusanci yake ga ubangijinsa yayin da kake roƙonsa a sirci kana ji a zuciyarka cewa kusa yake da kai baka buƙatar sai ka kira shi da ɗaga miliya kana yi masa kira ne na ƙarib da ƙaribihi du'a'ul qarib lil qarib ko nida'ul qarib lil qarib ba nida'ul ba'id lil ba'id ba ba nesa kai da shi yayi nisa da kai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna sahabbansa wannan lokacin da suka yi tafiya da suka zo tudu su daga miliya suna kabbara hadisin abu musa al-ash'ari wanda bukhari da muslim suka ruwaito annabi yake ce da su irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban a wata ruwaya aka rabu ila ahadikum min unuqi rahilati nabi yace ku sassauta wa kanku ku sani wanda kuke kira ba kuna kiran asam kurma bane wanda baya ji ba kuna kiran wanda baya tare da ku bane kuna kiran wanda yake ji kuma kusa yake da ku a ruwayar imamu ahmad yake cewa aka rabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi ya fi kusanci da ɗayan ku fiye da wuyan abin hawansa dabbar da yake kai saboda haka akwai nuna kusanci zuwa ga ubangiji yayin da ka sassauta miryarka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min wa huwa sajid kana cikin sujada kafi kusa da ubangijinka shi yasa yace fa akthiru min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum a lokacin ku yawaita addu'a dan kun fi kusanci da ubangijinku don a lokacin yafi dacewa a samu ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai ubangiji ya karba mana abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته